Bizikleta elektrikoak zerbitzu librean eskainiko ditu Euskal Elkargoak ekainaren lehenetik goiti, mugikortasunean alternatibak eskaini naiz. Bizikletaren eskaintza euneko batetik zortzira igoko du honela, bokaletik endaiara edatuz eskaintza. Christel Mange soiutako hauzapeza eta garraioen sindikatuko presidente ordea da. Alors il y a 600 vélos en location, donc sur euh, une bande qui va aller d'Andaï à Boucau, donc les communes du littoral, mais également euh, vers l'intérieur sur euh, Bayonne, Saint-Pierre-d'Irube. Bizikleta gune batean hartu eta proposatuak diren beste aparkaleku batean pausatzen ahalko da. 150 stationnements qui seront disponibles, puisque pour ce genre de service, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vélos sur une zone géographique resserrée, voilà, avec beaucoup de stationnements. Proiektua burura eramateko Poni sozietateak egoitza bat hartu du Baionan eta horrek lanpostuak irekiko dituela adierazi digu Kristel Mangek. Il y aurait effectivement 15 euh, à 17, ça dépend de la saisonnalité, emplois qui seront créés sur le Pays Basque pour justement gérer toute cette logistique d'entretien et de déplacement et de rangement des vélos bultzatzeko langileak parte bat C'est ce qu'on appelle le forfait euh, mobilité actuellement. Alors c'est au volontariat des entreprises mais aussi des administrations. Mais effectivement, l'employeur en fait euh, doit participer sur euh, l'aide en fait à la mobilité et donc il peut y avoir une participation sur les abonnements. Bizikletak bi bateria ditu, larogoita mar kilometroko autonomia eta ogoita bost kilometro oreneko abiadura ardezake.